Ikasi du joan den euh, astezkenean, euh, sortzi honetan, euh, atxean. Ez dira gehiago eta frantzieko taldean eta trebetzeleak. Ni deitut eta anik erro, emaztia da eta romainako taldean okupatzen dena. Eta guai manager delako hori, eta ez dut ez dutukan. Eta harratxean telefonto du sortzietan, baina nintzen entreban duran, erteko, <laughs> nintzela gehiago frantzieko trebetzeleak, Filipekin eta, eta bertze lagunekin. Ba, ba, ni barakit, ba, ni lagun nintzen pierrekin, pierkamulekin nia aurretik zopzo ez dute gain instituela izan zen biakamo, eta <laughs> hartako ikak kanpoten orte. Guk ez ginen kontratuik, biik, eta hartako note kanpoat. Kontratuak eh, duenak eh, handiabeti, beti, kontratua eta uh, mm, ondarrat eh, guk ezgin, gu patua ginen, han uh, asteatez edo bizpalu honez anginelaik eta hola, baina ez ginen kontratuik uh, uh, izaiteko. Domai da, oi, seira eh, munduko txapelketa hastiko da Irlandan. Gut dena prepatu ginen eta prepatzeko behetxean, uh, eh, lanea eginez eta tokian, familia ez usteko. Hastia ginen, dela hilateat ekin. Eta oi guzia berriz, berriz kanpoat eman haute, ez dakit egin emetik baina ez, ez, da, ez da ene problem oi. Baina ba akit, neskeak, neskeak ez dute berden bezala hartu, berritxar hori, eta ba, akit eh, handiz neskeak e, eh, dolumina handi haute eta gu, gu handik partitzea. Gio handik, handik landa kanpo bat edo, baina hoa seilaten haintzinean, eh, nik uste birri da. Gu etzat biztan da, nik uste uh, frantziako eta neskeak jubian zatele. Biztan da, gaziak zutela, bada bi urte eterdi. Agia eta telefon kolpatez dela kanpoat.